līdz šim mēs esam izgājuši uh, mazāko, šaurāko redzes loku pakāpenisko ceļu, vidējo redzes loku pakāpenisko ceļu. E, tas, kad, e, kad ir, ir mums tikai viena, šis pat šovakar nodarbība, e, priekš Mahajāna <laughs> nenozīmē, ka tā ir mazāk, ka tā ir mazāk svārts, ka tā nav tik nozīmīga kā pār, <laughs> pārējie ceļi iepriekšējiem. Uh, <clears throat> bet faktiski, ko tas nozīmē, kad ir tāpat, kad, kad ceļ ēku, ehm, e, uh, faktiski gan ir vairāk uzmanību jā, jāpievērš pie eh, pamata plānošanu, izplānošanu un, un celšanu. Jo viss balstās uz tā, un ja nebūs kaut kas kārtībā ar, ar pamatiem, tad uh, draudz, ka tā skaistā ēka, ko tur uzcels, uh, var sabrukt. Uh, <clears throat> Un tad vēl, vēl iemesls tas, ka vairākas reizes jau es esmu kaut kāds māc, kursus mācības paskaidrojums par gadiem tekstiem, kur mēs esam apskatījuši bodhičītas radīšanu metodas abas un arī e, nezinu, cik sen atpakaļ, kad tas bija kādu gadu atpakaļ, kad bija sešas pilnveidošanas kurs specifiski. Um, <clears throat> um, tad es domāju, ka vairums no jums ir jau kaut ko dzirdējuši vismaz vienreiz par tām tēmām. Par bodičitu tad mazliet uzsvērt. Bodi, galvenais ir, ka bodičita ir vienīgi vienīgās durvis, vienīgi, vienīgie vārti, kā sasniegt apgaismību, Bud Budas stāvokli, galīgi attīrītu prātu, viszinošu prātu. Eh, Bodičita ir primārais un tiešais cēlonis apgaismības sasniegšanai. Tā kā, ja e, tiek piedāvāta kaut, kaut, kaut, kaut kādi veidi, kā sasniegt apgaismību, ja tur nav bodī, tajā metodikā nav bodīčīta radīšana, tad e, tas nav iespējams. Tad, piemēram, arī ar, ar tantriskām praktēm E, pielietojot, kuras ir iespējams potenciāli sasniegt apgaismību pat vienā mūžā. E, tas ir tikai iespējams, ja tam cilvēkam ir bodhičita. Jā. Tā kā faktiski Mahajānas ceļš kādam individam sākās tikai no tā momenta, kad viņam ir bodhičitas realizācija. Um, <clears throat> tā kā mēs, mēs varam mācīties e, par Mahajānu, mēs varam trenēt, sākt jau trenēt savus sevi Mahajānas praksēs, bet faktiski mēs tikai ieejam Mahajānā tad, kad e, mums ir e, bodhičita. Tāpat kā mēs faktiski tikai sākam, tas ir tā, ir kā atkārtojums, mēs tikai sākam praktizēt darmu tad, kad mēs domājam, rūpējamies vairāk par nākamām dzīvēm nekā par šo dzīvi, Ehm, mēs, mēs ieejam ceļā uz atbrīvošanos, tad, kad mums ir atteikšanās no ehm, vispār no pasaulīgām rūpēm. Ka mums vairs neinteresē samsāra, ka mums samsāra ir riebļas. Un ehm, tad Mahajāna vai plašāko redzes loku Nu, cilvēkam ar, jā, jā, jā, nu, ceļš tiem ar plašāko redzes loku vai mahajānu vai ar augstāko inteliģenci, varētu teikt, tas sākās ar budičitu. Mm, Tad tās divas tradīcijas, <clears throat> divas metodas, kā radīt budičitu, septiņu punktu cēlu, cēloņu un seku metode, un tā otrā ir izmainot, izmainīt sevi e, pret citiem. Tas ir likt citus savā vietā. Un, kas, vats, kā, vice versa. Saka? Ko? Un otrādi. <laughs> ponto, punkt sakmetode. Visi izdzirdējuši. Kā tas būs? mēs bija, kad lūdzām Kiti Čenča Brimpeģiem, vienā dienā viņš man deva, deva komentāru tūstot par, uh, tas bija astoņi panti. Astoņi panti, Jā, tur tas nāk, ne? Mm. Ja varbūt nenāk. Labi. Uh, uh, nu, tad, jā, mums nav pārāk daudz laika iedziļināties, bet labi, tie septiņi punkti. Pirmais ir uh, eh, eh, līdzsvērtība, līdzvērtība, līdzvērtība, vai līdzsvērtība. Līdzvērtība. līdzvērtība. Tas ir, kad, uh, eh, tas, tas, tas, tas ir tas sākums. Uh, tas ir, kas ir izlī, ikulājs. Līdz, līdzsvarot. Okay, līdz, nē. Cik tas ir svarīgi izlīdzināt? Uh, iet, vienād, vienādot. Jā, vienādot varbūt. Uh, uh, mūsu attieksmes pret citām būtnēm. Tas ir, kas ir visām būtnēm. Par kap, jeb katru būdu. E, tas ir um, <clears throat> e, pārveidot mūsu e, apzīmēšanu, mūsu, jā, e, e, e, Patro, pārveidot to, ka, ka mēs apzīmējam Eh, citas būtnes kā ienaidniekus, svešniekus un draugus. Eh, es domāju, tas ir ja, pietiekoši tas, tas, pats par sevi saprotams, ka mēs nevaram radīt universālu mīlestību pret visām būtnēm, kamēr mēs viņas apzīmējam šādās veidās ka viens ir ienaidnieks, tas, kas man nepatīk, kas man traucē. Viens ir svešnieks, kuru, kuru es nepazīstu un, un, un kurš man neinteresē. Un trešais ir draugs, pie kura es esmu pieķēries, tāpēc, ka viņš man, mani padara laimīgu. <clears throat> Tad tur ir uh, daudz dažādas analīzes, pārdomas, kā kur, jā, kur ir pretlīdzekļi tām trīs attieksmēm. Un tad gal, varbūt galvenais ir tas, ka šitie, šitie apzīmējumi, trīs apzīmējumi, trīs, jā, ja? ienaidnieks, svešinieks, draugs, viņi nepastāv, viņi, viņi nav stabili. Un viņi pat mainās e, vienā mūžā bieži. E, jā, kā nu kuram. Kā... <laughs> jā. Bet e, kaut, vai, kaut vai viņi nemainās vienas dzīves kursā, viņi mainās no dzīves uz dzīvi. Tā kā tagadējie ienaidnieki ir bijuši visbiežāk viņi tāpat kā gandrīz visas būtnes mums pašlaik ir svešnieki. Un tikai dažas ir ienaidnieki un dažas, nu kā, nu kuram tagad, <laughs> un dažas ir draugi. Bet uh, vairums ir svešnieki. Un, un tā, ir, tā ir vienmēr katrā dzīvē. Bet tie, tie kas ir ienaidnieki un draugi, tie, eh, arī tad, eh, nu, tie mainās visu laiku. Atkarībā kāda miera darbība mums ir ar tām būtnēm. Cik, cik, cik, un tas viss nāk no sava ego. Cik, cik, cik es jūtos laimīgs vai nelaimīgs, kad es saskaros ar tām būtnēm. Tātad apzīmēji nāk no tā tikai. Viņa, tie, tie, neviena būtne nav absolūti ienaidnieks, absolūti draugs un absolūti svešnieks. Tas ir tie vienkārši mūsu personīgie apzīmējumi, e, pamatoties uz to, kā, kā es jūtos pret, pret, pret tām būtnēm. Un dabīgi, ka tas mainās. tagad veic tādas analīzes līdz tam, kad var radīt, tad ņemt kā piemērus visu. Ja? Vis, vispēcīgāk, ja, ja ņem vis, uh, to cilvēku, kas varbūt kā dzīvnieku pat, kas visvairāk traucē. Ja? Nu, piemēram, tas var būt pat, kā, teiksim, kāds niknes suns, kas tev mēģina kost katru reizi no kaimiņus suns, kas ir nieko, kad reiz, kad ej ārā pa durvīm. Bet paņemt pie vienas rokas ienaidnieku, vai tas, kas traucē visvairāk, tas, kas tev visvairāk, kurš tev visvairāk nepatīk. Ņem pie otras rokas tuvāko draugu, Un nu, tas var būt arī radinieks, tas, kas tev tuvākais, mīļākais. Un tad e, vidū tur liek e, svešnieku. Nu kādu cilvēku, kur iedomājas, kas ies garām par ielu, kur galīgi nepazīsti. Vai kādu, tu vari iedomāties, nu, teiksim, kaut kur. E, a, cilvēks, kas staigā par ielu kaut kur Ķīnā. Ja? They're up fresh. <clears throat> Eh, un tad veids tās pārdomas saistībā. Analizēju, kāpēc es apzīmēju viņus tādā veidā, un, un, un ka tas nav pastāvīgs, tas mainās visu laiku. Un tā, tāda, līdz tam, kad ir e, vienlīdzīga sajūta vai emocija pret tiem, tam trim būtnēm. Un tad to pat, tad paplašina, lai, lai, lai būtu tas pats, tāda pat attieksme pret visām būtnēm. Tad šī, šī, e, ar šo meditāciju tas nav svarīgi, kāda tā sajūta ir. Galvenais ir, ka tā ir vienlīdzīga. Ja? Pret visiem. Tas ir tas, tas, ir tas galvenais šeit. Tu nav ko uztraukties, vai, nu, ka, vai, vai tā būtu mīlestība, vai laba, vai pozitīva, vai negatīva sajūta. Galvenais, ka tā būtu vienlīdzība. Varbūt tas ir par mani visas būtnes ir apnikušas. Vispār. <laughs> vienlīdzība. Ja? Tas ir. Ko lūdzu? Nē. Nē. Nē, bet, bet, bet, bet to mēs vēlāk. Tad Tad nākošais ir apzināt to, ka katra būtne ir bijusi sava māte, vai tēvs, vai tuvi, tuvinieks, tuvākais. Parasti viņam māte kā, kā, kā piemēra. Un te ir, te tas strādā tikai, ja ir absolūta pārliecība, kad ir bijušas bezgalīgi daudz dzīves iepriekš. Jo tās ir bez gala daudz, tas nozīmē, ka man ir bijis bez gala daudz mātes. Bez gala. E, <clears throat> tas no, nozīmē, ka bezgala laikā katra būtne ir bijusi mana māte. Un e, droši vien ne tikai vienreiz. Tas ir radīt to pārliecību. Nākošais ir tad e, <clears throat> pārdomāt šīs dzīves mātes laipnību. Kādreiz, ja ir pārāk negatīvas attieksmes pret māti, tad var ņemt kādu citu radinieku, piemēram. Bet vienalga, kaut vai nav labas pozitīvas attieksmes pret māti, vienalga māte ir mums uh, piegādājusi devusi šo ķermeni. Tas ir dār, dārgos cilvēcisko ķermeni, kas dod mums to milzīgo potenciālu uh, sasniegt atbrīvošanos. Tad kaut vai viņa pēc tam mūsu pameta, bet viņa, to ķermeni, tas ķermenis nāk no viņas. Nu tēvam bija maz, maz, maz bišķiņ tur. Ja? dārziņš no sākuma. Tāpēc, tā kā ir māte, ja? tas ir pateicoties mātei. Un tā, tā ir mātes laipnība. Un, uh -huh. e, un tad ne tikai, ne tikai ar, ka, to ķermen, ka te ķermenis nāk no mātes, bet kad arī parasti ne э, tikai cilv kā cilvēkiem, bet arī kā dzīvniekiem. Э, mēs tiekam baroti un aizsargāti un, un izglītoti. Ja? Māc, э, kas saka, laipnības dēļ. Jo parasti, kad mēs piedzimstam, tad mēs esam nespējīgi. Sevišķi cilvēku, bērni kā sauc, bija Rīgā. Galīgi. Ja, ja viņu atstāja vienu pašu, viņš nomirst. Vat ir tādi dzīvnieki, dzīvnieki, kur var izdzīvo viena paši. Jā, būs tādi, bet... Eh, tā kā tā, tā laipnība nebeidzās parasti ar to, ka, ka mēs piedzimstam, bet arī turpinās. Un, un ka cilvēkam tas var būt arī ļoti ilgi ir vajadzīgs varbūt pat visu mūžu. Um, tad, tad tā meditācija par to, cik, cik šīs dzīves māte ir bijusi laipna un, un tā pašā veidā, tad visas būtnes ir bijušas atkārtot laipnas uh, ehm, pret manību. Un, uh, eh, uh mhm. -huh. un tad rodās uh, tā, mm, tā saka, tā, tā, tā sajūta, ka ir, es esmu parādā, lielā parādā e, eh, savām mātēm. Viena lieta, ko es esmu atradis, kad e, ja domā par to, ka katra būtne ir mana e, bijušā māte, tad tas it kā attālina to bišķi. Bet tāpat kā mana māte paliek mana māte visu. Kaut vai, es, ja, ja, kaut vai man ir e, 80 gadi, ja, bet viņa māte vēl dzīve, viņa ir 100 gadi, bet viņa vēl ir mana māte, ja, tā vecās Tāpēc tās sievietes, viņas, ja? viņa man, sen jau mani neaudzina, ja? nerūpējās par mani, bet viņa vēl ir mana māte. Tas, ja? Ta, tas nemainās ar laiku. Tā, jo faktiski <laughs> varētu to arī domāt tad, tad caur visām eh, miršanām un atzimšanām, caur visām mūžām, tas jau arī nemaina to. Tas, tas, ka kāds bija mana māte desmit dzīves atpakaļ, viņa atpakaļ uzskatīt kā manu savu māti arī tagad. Tāpat kā iedom, tagad, iedomājās, tagad es, es nomirstu, un, uh, piemēram, es nomirstu pirms, pirms savas mātes, es atgrimstu, un ja man būtu atmiņa, ja, tad es vēlētu, tā ir mana māte. Un tas, es esmu citā jaunā ķermenī, bet tas, tas nemainīgi. Man tāds ir divas mātes, ja, būtu. Un vispār ir tāds gadījums. Uh, kur tas nāk viņa svētības kādā grāmatā? Vai? Ja viņš... Nē, nē, viņš šis ir viņa svētība davā lāma, kur viņš... Nu, nē, tas bija te, Rīgā, vienā lekcijā šķiet, kur viņš runāja par to, ka viņš saticis indiešu e, bērnu meiteni laikam, kur atcerās iepriekšējo dzīvi. Pavisam skaidri. Un viņa, viņa e, sameklēja tos vecos, veco ģimeni, kuri vēl ir dzīvi. Un tad viņai ir divas, divas ģimenes. Divas mātes. Tā? Un visi to pieņem. Abas ģimenes to, to pieņem kā faktu. <laughs> Nu, tad, tad, jā, viņa svētība attiecas uz cilvēku. Kas bija Sogilinkas? Nu, arī pašības valstības laikam vienkārši. Ah, ok. jā. Um, jā. Ko lūdzu? Jā, kāpēc ne? Taču. Nu, par, par budu mums nav, mums nav jārada mīlestība pret budu, budu mums ir kārtība. Bod, bodičita neietver budas un vispār neietver ārija būnas, tās, kas, visas būnas, kas ir ā, ār, ārija būnas, kas ir ārā no samsāras. Ārējās būnas. <laughs> ārā no samsāras. <clears throat> Um, Un tad ir um, tad, jā, um, nākošais ir tā meditācija par, uh, kā apmaksāt atmaksāt e, to laipnību. Tā kā te, te tad domā par to, ka e, tāds e, pasaulē e, ir uzskatīts, ka tas ir kore, ļoti korekti un, un, un nepieciešams e, rūpēties par saviem, par savu māsu, saviem vecākiem. Un ja kāds bērns to nedara, tad e, sabiedrība skatās, kā saka, atgādi, ne, negatīvi, kā saka. Ar nosodījumu. Ja, no, ar nosodījumu. Aha. Jā, uz to cilvēku. Tā kā, eh, piemēram, ja mēs ņemam kādu ekstrēmu pie, piemēru, tad, ja, mā, ja piemēram, māsas uh, ir mājā un māja sāk degt. Dēls ir ārā ar saviem draugiem, izklaidās, un viņš vienkārši skatās, un māte kliedz no degošās mājas, viņš vienkārši to ignorētu. Tad cilvēki teikt, nu kaut kas, kaut kas nav kārtībā ar to dēlu, vai ne? E, un tad mums jāsaprot, tie, tie, tie sveči tur, Sandra, tekus kappet. It's greed. Um, mm, faktiski e, tā ir mūsu, tie ir mūsu apstākļi, ka mēs esam e, ļoti labos, patīkamos apstākļos, ka kaut vai mēs to neatzīstam, <laughs> varbūt kā cilvēki. Bet vairums no mūsu mātēm deg, deg ellēs vai sāls, vai ir pretsvērās, vai, vai ir kukaini, vai zivs, un tā tālāk. Bet, ja mēs tikai, kas saka, izklaidamies, izklaidējamies, izklaidējamies ja? tad no, no, no Mahajānas viedokļa tas ir, tas ir tieši tas pats, kā, kā dēls vienkārši skatās, kā māte deg ugunugrēkā un neko nedara nemaz nemēģina kaut ko darīt. Tad, tad, tad, tad uh, uzskata sabiedrība, ka tas ir ļoti, kā saka, cietsirdīgs ja? cilvēks. E, tad no bodhisattvas viedokļa, tad mēs esam tādi faktiski. Un tas tikai liecina par to, ka mums ir jāmēģina tā kā zem, zemākos, e, zemākajos e, ceļos, lamrim ceļos, e, mēs meditējām par savām ciešanām, par Budas cēlo patiesību. Um, saistībā uz sevi. Bet šeit, ja mēs esam cītīgi meditējuši un sapratuši to, kā es ciešu, tad mēs viegli varam saprast, kā citi cieši. Tagad te var redzēt, kāpēc, kāpēc, kāpēc ir nepieciešams tas pakāpeniskais ceļš. Jo, jo, ja es pats neatpazīstu, kā es ciešu, kāda ir mana samsāra, tad es nevaru atpazīt, kā otrs cieš. Un kāda ir viņa samsāra. Tā kaut vai es, es, ja es mērķēju augstu, ja? hop, es gribu, es gribu augstāko praksi, ja? <laughs> es gribu būt Mahajānas. Bez tā pamata eh, es nekur netikšu. Tā, tā, eh, mhm. tā nākošās meditācijas ir, ir, ir lielā li, mīlestība un lielā līdzjūtība. Un cik mums radīsies mīlestība un līdzjūtība ir proporcionāla, cik mēs saprotam, kad otrs cieši. man ir tuvs. Tā kā e, tas e, mī, mīlestība, um, tā mīlestība nāk no tā sajūtas, ka otra būtne ir skaista. Tāpat tādā veidā kā, kā māte skaistu. Ja? Tā kā mazam bērnam, ka viņš, maz bērns, kad viņš ieraug, ierauga māsu, viņš ir tik priecīgs, ja? Viņ, tā, viņš ir priecīgs, tāpēc, ka tā māsa viņam ir skaista. Nu, vienalga, kāda viņa izskatās <laughs> citiem. Ja? Vienalga, cik viņa ir tā, kas nesmuka citiem. Bet bērnam viņa ir skaista. Viņa ir viskaistākā būtne pasaulē. Nu, nu, nu. eh, eh, jā, bet bērns jau par to nedomā. Nē, viņš vienkārši atcerē, reklās nav pārtika tā. <laughs> <laughs> Jāapzinā tā līmenī. Eh, Skaistums, jā, bet tas skaistums nav fiziskais skaistums. Es nezinu, tā, e, e, ā, pievilkt, pie, pie, pie, pievilkt, pievilktība. Jā, bet viņš fakt, jā, te, e, ka Rinpoche par to runā, viņš saka, e, in the, e, viņš saka tā, in the aspect of beauty. Uh mhm. -huh. No, beauty skaistums, ne? Uh Bet aspekts, viņš izskatās beautiful, ne jau tā kā, nu, kā modeli vai, vai tā, bet uh, uh, tas ir, ka tā sajūta laikam ir līdzīga, ka mēs, mēs kā pieauguši, ka mēs redzam kādu skaistu cilvēku, ja? Tas ir piebil, piebilcīgs, varbūt tā. Un, Hmm? Jā, varbūt. Bet tas ir tā, ka, teiksim, kad, kad, kad ieraugi savu māti, vienmēr cilvēku pūlā, ja, viņi, viņi nu, izceļās. Tāpat kā filmās, kad, e, kad viņi kaut kādā ar, ar to fotogrāfu, vai to, viņi, viņi, e, tā, tā, tā zvaigzne, ja, iz, iz, izceļās cilvēku pūlā. Nu, viņi kaut kā tur, tur Tā, tā sanāk. Viņai. Tā, ah, jā. Jā. Mm, tas rada, eh, citiem vārdiem saka, tas rada tādu siltumu sevi. Ja? Kad tu, kad tu, kad tu redzi to būnu tāda silta sajūta. Tā kā faktiski tad, tad tas mērķis ir, lai tā pati sajūta rastos pret visām būdnēm. Vienalga kādā sfērā, vienalga cik viņa šī dzīvē ir pazīstama vai nepazīstama. E, un tad mīlestība tad tā mīlestība var būt universāla tikai tad, ja tā pirmā meditācija ir strādājusi. Tā vienlīdzīšana, vienlīdz, kā? Vien, kā? Vienādošanas. Vienādošanas meditācija. Um, tad tā universālā uh, mīlestība ir vēlēšanās, tad tā sirsnīgā vēlēšanās, ka visas būtnes būtu laimīgas. Un universālā līdzjūtība ir vēlēšanās, ka visas būtnes būtu bez ciešanām vai atdalītas no, no viņu ciešanām. Un tas septītais ir tas ir sekas rezultāts, kas ir bod, bodičita. Bod tu bodičita, e, tad, tad, kad rodās e, tā atbildības sajūta, kad es, es, es, tad es taču esmu atbildīgs e, palīdzēt visām būtnēm. Un e, kā es varu palīdzēt, atbrīvot viņas no ciešanām. Un kāpēc viņas cieši? Tāpēc, ka viņas ir savā samsārā. Tā kā kas man ir jādara, galu galā ir, man ir e, jāpalīdz viņām atbrīvoties no viņu samsāras. E, bet kamēr es pats esmu apmulsis, kamēr man ir e, ierobežotas saprašana, ierob, ier, ierobežota spēja, es ļoti maz varu dal, dar, darīt, lai palīdzētu citiem. Un tādēļ pašam jāsasniedz apvērtība. Tā kā bodhičita ir tās prāts mērķēts uz apgaismības sasniegšanu e, visu, absolūti visu būtņu labā. Tā kā tā apgaismības sasniegšana ir vienkārši e, metode, kā es varu atbrīvot visas būtnes. Tas, tas, tas nav it kā mērķis pats par sevi tikai. Bet citiem vārdiem sakot, nav iespējams sasniegt apgaismību priekš sevis. Apgaismību tikai var sasniegt visu būtni labā. Tā kā, ja runāja par apgaismību, ka bez tiem no, nu, no, saka, nos, nosacījumiem, tad tā nav, tad tā, tā, tas, tas nenozīmē budas stāvokli. Tad tā, varbūt, nu, tu vienkārši to, to, to vārdu lieto kādam citam sasniegumam sasniegt budas viszinošo vi, prātu, visur esošo ķermeni, um, ir iespējams tikai tad, kad ir bodhicitta. Uh, un tad otrā metode īsumā izmainīt sevi pret uh, citiem. Uh, pirmais ir equal uh, exchange. Equilibrium saucās līdz, līdzsvar, līdzsvarot. Līdzsvarot sevi un citus. Šeit tas, tas ir meditēt par to, un šeit teikt, ko viņa svētība Dalēlāma e, visu laiku, e, visur pasaulē nāca šito. Ir, ir, ir tas, ka mēs esam vien vienlīdzīgi ar to, ka mēs katrs vēlamies būt laimīgs un, un, un vēlamies būt bez nelaimēm vai bez neapmierinātības faktiski. Jo kaut vai veids aptaujas Tas ietver visas būdnes. Neviena būdne neteiks, es, es, es, es gribu būt nelaimīgs. Pat cilvēki, kuri sevi, kas saka, mīčulēt vai nu, dara ļaunu sevi apzinīgi. E, tas ir tāpēc, ka viņi ir pārliecība, ka viņi faktiski jutīsies labāk. Vai nu tas pievērsies, pievērsies, pie, pievērsīs uzmanību, viņiem, vai tas vienkārši atbrīvos no kaut kādu citu veidu sāpēm, kas viņiem ir vienalga. Kaut kādā izskatās no, no ārpuses, varbūt, ka viņi <laughs> sev rada apzinīgi ciešanas, bet tas, tas, tas, tas īstenībā tā nav. Tā kā nevien, neatradīs nevienu būdni, kas, kas teiks, jā, es, es, lūdzu, es gribu būt nelaimīgs un, un pie tām maksimām lūdzu. <laughs> Ā, bet tas ir, jā. <laughs> Bet nevēlās tās ciešanas. Um, jā, tieši tā. <laughs> Nu, tas jau, ko Buda saka, pirmais, ko viņš saka, faktiski. Gribu būt laimīgi, ja jūs tikai rādāt ciešanas. So. Tā. E, tad tas ir, jā, e, tas ir tad izlīdzināt, kā, hmm, nu jā, tas saprast, ka es un visi citi, visi pārē, pārējās būtnes esam vienlīdzīgi tādā ziņā. Neatšķiramies nu nemaz. Um, pat nevar teikt, ka viena būtne vēlās būt laimīgāka nekā otra būtne. Visi vienlīdzīgi vēlās būt laimīgi. तथा šī šī praksē, tad, tas ir tas pirmais solis. Um, ehm, tad nākošais ir pārdomāt par e, pašu lološanas trūkumiem. Un šeit ir jāmet, jā, jāpārdomā līdz saprašanai, ka visas manas ciešanas nāk no tā, no manas pašlūgošanas. Un to īsumā, teiksim, saprast tā, manas ciešanas nāk no manas pašas radītas negatīvās karmas, un negatīvo karmu es radu e, tāda, e, tad, ka man ir e, astoņas pasaulīgās rūpes. Un tā, tā pamats ir pašlodošana. Un nākošais ir, kad vis, visa, visa mana laime nāk no citu lološanas. Tas ir višķi grūtāk saprast. Jo mums liekas, ka nu, tad, ka man veicās, kad es esmu uh, laimīgs, tad tas nāk no mana paša darbībām. Bet faktiski e, <clears throat> e, ma, mana, mana pasaulīgā laime nāk no manas, mana paša radītās pozitīvās kārmas. Un pozitīvo kārmu rada saistībā ar citām būdnēm, darot labu citām būtnēm. Tad tas var no tikumības, ja, kas ir aizsargāt, e, nedarīt ļaunu citiem, aizsargāt viņus, e, devības, e, pacietības un tā tālāk. Tā kā vienalga objekts ir citas būdnes. Tad citas būdnes dod man to iespēju ja, radīt pozitīvo karmu un pozitīvās karmas rezultātā es jūtos laimīgs. vis, visa mana laime nāk no citu lološanas. Visas manas ciešanas nāk no pašu lološanas. E, visa laime nāk no citu lološanas. Tā kā citi, citas būtnes mani nepadara nelai, nelaimīgas, ne nelaimīgas. Tas ir mana attieksme, paša attieksme. Ja? To panāk. ir nākošais solis, tad ir tādēļ apmainīt sevi pret citiem. Ja pašlološana ir ciešanu cēlons, citu lološana ir laimes cēlons, tad man vajag likt sevi citu vietā un citus savā vietā. Un tad tur ir ehm, da, dažādas meditācijas. Vien, viena ir, kad viņš iedomājās, ka ir milzīgi svari. Svari, līdzsvari, šit kā savs šito. Svari. Bet tas, ko liek virsū arī svars, ne? Mm -hmm. Svars uz svariem. Ko lūdzu? Atsvars. Kurš ir atsvars? Atsvars. Ā, ah, atsvars, ja? Tad, kad šitā vingrota, tad Viņai <laughs> atvaras, nevis varas, ja? <laughs> Ai, vai, vai, nu. <laughs> Latviešu valoda bagātīga. Pieklājīgi tā varētu teikt, ja. jā. Ok. Tas svari. Šitie te svari. Um. Libra, Libras, vai ne? Nu. Ja? To zinu, es pats esmu Libra. Labs Libra ir līdzsvarots, slikts Libra tā kā es vienkārši. Šis iet uz augšu uz leju. <laughs> no viena ekstrēma uz otru. Tu esi svarīgs cilvēks. Svarīgs, jā. <laughs> Tiks pats sev ļoti svarīgs. um, mm, jā. Tad uh, iedomājās, ka sevi uzliek vienā pus, svaru pusē un visas pārējās būtnes otrā pusē. Un tad Padomā par to. Man liekas, ka es esmu, kad mana labklājība ir svarīgāka nekā visu pārējo būdu labklājība. Un tāpēc es domāju par sevi visu laiku, vai ne? Tāpēc, jo, kāpēc es domāju par sevi visu laiku? Tāpēc, ka man, es esmu pārliecināts, ka mana labklājība ir tik svarīga. Ja? Tā kā, e, ko es daru? Es, es tos svarus, um, e, kas saka, grozu tā, lai tas viens mazais es ir smagāks, ja? nekā neskaitama daudz citas būtnes. Bet tas nav saskaņā ar realitāti. Nevar būt, kad es mazais ūgris, ja? ir, ir ka tam ir lielāks smagums nekā visām pārējām būtnēm. Tas ir rāda, cik, cik es esmu stulbs. ja? Neko, nekas cits. Es to nevaru pamatot nekādā veidā. Un katrs no mums, ja? Redz to situāciju tajā pašā veidā, kad es esmu Man, mana labklājība ir svarīgāka, ka viņai ir lielāks svars nekā visu pārējo būņu labklājība. Bet tomēr es esmu tikai viens, viena būtne. Tad neskaitāma daudz būtnēm, neiedomāju daudz būtnēm, es esmu tikai viena būtne. tas ir galīgi nepa, nepamatots, kad es strādāju, rūpējos par savu labklājību, aizmirstot par citu pūņu labklājību. Nu, faktiski vajadzētu būt tieši otrādi. Ja būtu, piemēram, e, desmit triljonu būtnes tikai, es, es, un es esmu viens, tad man vajadzētu desmit triljonu reizi lielāku uzmanību pievērst pie visām pārējām būtnēm un vienu desmit triljonu, triljonu, so, triljonu no daļu ja, sev. Tad, jā, es, jā, es skatos uz situāciju, kas saka, objektīvi ar, ar, ar um, ar inteliģenci, ar loģiku. Tā tas ir. Bet tā lieta ir, kad es esmu pārņēmis ar pašlogošu. Kāpēc? Tāpēc, kad es vienmēr esmu bijis tāds. Es nekad neesmu apstājies vienkārši un teicu, pag, pag, padomāsim bišķi. <laughs> par to, kas es esmu un kur es esmu un ko es daru. Tas galvenais ir, ka tās iepriekšējās meditācijas ir izdarīts, kad, kad redzēt, ka tā, ka tā nepamatotā, nereālā, e, nu, nu, re, nereālā tādā ziņā, ka neatbilst realitātei, e, e, pašlološana, ko nevar attaisnot nekādā veidā. Ne tikai tās, bet tas ir mans, e, tas ir man paša ciešana pirmcēlons. Tā pašološana. Tagad tas ir tas ienaidnieks, faktiski. Tas ir kas, tas ir kas e, mani tura samsārā un kas liek man, e, mani kontrolē un mani liek man radīt ciešanu trēlons. Nemitīgi, visu laiku. Katru dienu, katru, katru minūtu, katru sekundu. Un tas ir tas vienīgais ienaidnieks faktiski. Un tad tur nāk eh, beigās tad, eh, tā Tonglin meditācija. To visi zina varbūt. Ja? Tonglin. Uzņemšana un atdošana. Zini? Ko? Ne? Ja? Ne? Jā, nē. Jā. Vai tad? Varbūt. <laughs> Eh, Tonglin. Kad vizualizē, nu tā ir tāda, kā saka, tāda Tē, tēloša meditācija. Tēlaina. Tēlaina, tēlaina. E, viz, savu ego, savu pašlološanu vizualizē, kā piemēram, piemēram klints, cietas klints savā sirdī. Es, ja? es un man. Te, ja? pašlološana. Un tad vizualizē, un te var, te var būt daudz dažādas tās meditācijas tās vizualizācijas. Bet, bet galvenais ir, ka ir citas būtnes, vai pat viena cita, vai daudzas cita, citas, vai visas būtnes. Un kad, kad ieelpo, tad vizualizē, kad uzņem viņu ciešanas. Tās var, arī var būt visāda veida ciešanas. Un šitā ļoti efektīgi, kad ir, pašam ir kaut kāda problēma, slimība vai, vai e, kaut, nu, dzīvē kaut kāda problēma. Tu iedomājās, e, ka e, domā par tām būdnēm, kurām ir tāda pati problēma. Un tu, tad rada vēl, vēlēšanos atbrīvot viņas. Ja? Izmainīt, izmainīt sevi pret, pret citiem. Tad uz, es uzņemšu tās ciešanas. Lai šitas viens cieš un atbrīvo citus no viņu ciešanām un tad ieelpo to var tā kā melnas dūmus, migu dūmus, ja? ieelpo, uzņem viņu ciešanas. Un tā milz daudz, ne tikai maz bišķiņ, milzīgi daudz ciešanas uzņem. Un tad tas rada tādu negaisu, vētu negaisu sevī. Un tad ir, kas saka, uh, pērkons. Un kāpēc vienmēr nāk man, tas man laikam ne, ne, Nederlandes valodā, dundur, dundur un blichten. <laughs> es nezinu, man bija viens draugs kādreiz no ne, Austrālijā, no Nederlandes. Kaut kā tas palika dundur un blikteni. un <laughs> tad man vienmēr nāk, jā, pērkons un zibens. Jā? Un tas spēcīgais negais, zibens e, sasit, spēr un sasit tas klintis. Un viņš sabrūk putekļos. Tas ir savs ego pašlodošana. Sabrūk putekļos. Pazūd. Un tas Tas tevi atbrīvo. Tā ir samsāra beigas, beidzās. Plaukšķi. Un tad visa ceļa realizācijas spontāni rodās savā apziņā. Un to, to laimi, to svētlaimi, tad, kad izelpo, tad atdod tiem, kuru ciešanas bija uzņēmis tu visu savu laimi arī nepatur kā manu. Ja? To arī atdod citiem un padara viņus laimīgus. Tā īsumā tā ir tā meditācija. Tad to var darīt, kā saku, piemēram, e, tas ir, teiksim, ja mēs domājam par visām būtnēm, tas ir bišķi tā abstrakt, vai ne? E, palīdz, ja domā par specifiskām Mm, varbūt ne būdnē, bet, bet ciešanām, nu, ciešanu veidiem. Tad, vārds teiks, iziet cauri sešām sfērām, tad uzņemt e, karstās ēles ciešanas, uzņemt augstās ēles ciešanas, pretu ciešanas, dzīvnieku ciešanas, cilvēku ciešanas, dievu, pusdievu un tā tālāk. E, Vārdi, piemēram, kā saku, ja tas var ja, ja, pat, ja, pašam, ja pašam sāp, ko tu lietu, galva, ja? galva sāp ļoti, tad iedomājās, tagad nu, taču pasaulē ir daudz cilvēku, ja? kam sāp galva. Es tagad uzņemšu, atbrīvošu viņus no tām galvas sāpēm. E, un cilvēki tā ir ļoti spēcīga e, dzied, dziedin, dziedinoša meditācija. Ļoti spēcīga. Cilvēki sevi ir viens piemērs, kur, par kuriem pačai bieži runā, kad Ne viņa students, bet kāda cita lāma students laikam. Bet viņ, viņš Rimpačē to stāstīja, ka viņš e, ehm, eidz izārstēja. Rimpačē par to Holandē vēl runāja, ne? Un viņ, viņam likās, ka viņš bija ilgi meditējis, varbūt nedēļā, mēnešiem, bet viņš tikai kādu pusstundu un, un eiz galīgi izārstēja. Tāpēc, ka viņam bija tāda līdzjūtība pret citiem, kam ir eids, ka viņš teica, ka, viņam as, ka viņš meditēja, viņa asaras, viņam asaras bija no, no, no līdzjūtības. Un tāpēc tā, med, tāpēc tā meditācija bija, tāpēc, ka viņam bija tik spēcīga līdzjūtība, tāpēc tā meditācija bija tik efektīga. Ļoti cilvēks ar, ar uh, milzīgām izcēlošanās spējām, un viņš tiešām izcēlojas no slimības uz sev, vai viņā viņa realitātē arī neparādās šī slimība, ko viņš izcēlojas. Tas tāds, uh, man tāds jautājums vienkārši radās šajā sakarā. Um, nē. Tas nedraud. Bet vienalga, ja, ja, kad, kad to tren, trenējās, un bodhisattvām tas jau vienalga. Kaut vai tad, ja, ja, jābūt nopietnai, tai vēlēšanai uzņemt to uz sevi. Ko lūdzu? Viņš jau ir jādod pēc tam tā pozitīvā. Jā. Ja nepaliec kādās negatīvās. Kuras negatīvās? Nu, tagad uzņemt to negatīvo, nu, kaut kādā aspektā lūdņiem, lūdņiem, lūdņiem, un to tu viņu sastrīdi, tas pērkons un zivens nāk. Nu, tas ir tas negatīvais. Nu, jā, tu viņu... No, ko tu uzņem? Jā, nu, jā, nu, tu viņu tagad izšķīt. Nu, sastrīd. Tu sastrīd savu, sastrīd savu ego. Nu, jā, tev ir jādod tā pozitīvā. Jā. Lieta, un tāpēc es domāju, ka nevar. Nu, arī. Nu, jā, jo tas... Nevar tik līdz tam, tas nav... Nu, jā, <laughs> tā lieta ir, ka tas... Nopietni, nopietni, lietas nu, nevar. Tā ir tas, tas, galva, tas, tas, ko, tas kodols ir, ka tas ir, ka tas e, iznīcināt savu pašlogošanu. Nu tas, vai tu pats būsi slims vai ne, tas ir galīgi vienalga. Bet tikai pašlogošana baidās no to. Nu, tā, ne, tas, tā, tā, tā meditācija būs tik efektīga, cik tā ir sirsnīga. Bet to, to var saprast, tāpēc, ka visu slimību, e, visu ciešanu, ieskaitot slimību, galvenais cēlons ir e, kārma, ko pats ir radījis. Un to kārmu ir radījis pašu lološanas dēļ. Un tādēļ, ja samazina pašlološanu, tas attīra to kārmu. Tā kā um, tas īpaši nedraud, tas ir tāpat kā meditē par nāvi. Tas kādreiz cilvēki baidās, ka nu, varbūt tā rezultātā es nomiršu, labāk nedomāt par nāvi. <laughs> bet, bet tā tas nav. Kas domās viņa? Nē, tad viņš vienmēr man piedzīvoja, ka vienkārši kādreiz, nu, kāds cilvēks gadās, nu, tiešām nu, galvas savs tad viens no paņēmieniem viens, nu, ir tāds tik skaidrs un tīri galvs, cik ir man šobrīd un gaišs, lai viņš būtu arī otram. Un pēc brīķi viņš saka, jā, vairāk nav tāds regulas un tā galvs tā. Kāds to izskaidrot? Paļam, nu, nē, nu, ko, ko lūdzu? Paļam, migrēna bija daudz gadu. E, nu, tā ir, tā ir kā otrā daļa, daļa no, no tunglenes. Ne? Nu, tas ir, kad tu... Kad... Lai viņam, ko viņam tu gribi, tas bija ir un ir. Viss ir skaidrs. Nevajag mēs atrast neko. Nu, kā? Šeit, jā. Bet šeit ar Tomlēnu tā, tā ir Šeit ir runa par sevis dziedināšanu, bet tā metode ir uzņemt citu ciešanas. Ja? Uzņemšana un atdošana, Tom Len. Jā, bet ir gadījums, eh, ka daži iestrēgas uzņem un dabūs paši sev sāpēju, tam sev pats sev dabūs sāpēju, tev viņa sāpēju, tam drīz ir implants. Zātas tev jau nav bijās. Nu, jā, jā, jā, bet, eh, bet varbūt tā, tā to, jā, bet tā tomlēn šitā meditācija, tas, tas galva, tas kodols ir, kad iznīcini e, savu pašu lološanu. Ja cilvēks to šitādu dziedināšanu dara, piemēram, ar lepnumu, ja, augstprātību, nu, kad es esmu e, varens dziednieks, ja, es varu tā un tā, tad tas, e, tad tas nestrādā. Tad, tad, jā, viņš saslims. Ja viņš <laughs> varbūt. Viņš ir gan uz savu tā, tā savu, ka viņš uzņēmās visu to. Jā, bet šeit jau ir viss, iet, šī tās prakses ietvaros ir viss, ir, ir, ir attīrīšana. Jo tas, ka tu, ka to, to, tu uzņem tās ciešanas, lai iznīcinātu savu ego, savu pašlielu, pašvološanu. Un tad ka tu izbeidz pašlološanu, tad tev ir kaut kas, ko atdot otram. Tad tev ir pašam e, brīvība, tev ir e, laime, labklājība, ko, ko tad var atdot otram. Bet, jā, bet jāatceras, ka tā ir meditācija. Šeit, šeit nav kādreiz, kādreiz, tas varbūt ret, tā retos gadījumos, kad karmiskās saites ar, ar to cilvēku vai būtni ir pietiekuši tuvas, ir, ir iespējams kaut kā ietekmēt otru cilvēku um, kas saka, stāvokli. Bet e, šeit jāsaprot, ka šeit, šeit ir tā, ir, tā ir, šitā ir, ir, ir bodičitas prakse, kas ir um, mērķis ir iznīcināt pašlogošanu un to, to kā saka, atvietot ar citu logošanu. Ja tas nenotiek, tad tā nav tunglen. Tas nav tunglen. <laughs> teiksim, ar tibetiešu ārstniecību, kad nu, senos laikos e, parasti tie ārsti bija arī bodhisattvas kaut kāda nu, līmeņa bodhisattvas. E, bet, nu, tagad de, deģener, deģenerējošos laikos tas bodhisattvas ir mazāk un varbūt ārsti ir <laughs> vairāk, es nezinu, bet, bet <laughs> tā ir, bet nav, teiksim, tā līmenī. Bet es atceros, ar man at, Lopsana Dolma, viņa, viņa teica, viņai, kat, viņai pašai katru dienu tur daudz, nu, prakses jāveic, attīrīšanās prakses un tā citādi viņa saslims. Un un viņai, viņai nā, lāmas un mūki nāca nepārtraukti uz viņas, mā, nu kā arī bija veica rituāls visu laiku. Bet tā viņa diezgan, diezgan, kā saka, jaunā, vec, jaunā vecumā, nē, diez, ja, diezgan jaun, jauna, <laughs> nomira, bet tas ir teica, ka viņa vienkārši uzņēma, uzņēma pa daudz citu cilvēku uh, problēmas uz sevim. Uh, eh, jā. Tā, tomēr. Tad, uh, tad labi, tad bodhisattva ir, jā, tad cilvēks realizē bodhičitu, tas nozīmē, ka viņš ir bodhisattva klubā, <laughs> Quoi Quoi Nu, arī Bodhisattva klubā. Sabie, jā, kas saka, biedrība. Un uh, uh, ir teiks tā, ka uh, kad, jā, tad, kad, tad, kad kādam ir bodhičita, ka viņš ir bodhisattva, tad viss, ko viņš dara, pat viņš elpo tikai citu būtņu labā. Nu, jo bodhicitta ir tad integrāla sastāvdaļa no viņa, no viņa apziņas. Tad vairs nav iespējams, ka viņš dara kaut ko savā labā vispār. Tad, kad ir bodhicitta. Um, ehm, nu, un tad tas no, kad nav, kad nav pašlološana, tas ir, tas ir tik, es domāju, tas ir interesanti par to pameditēt. Ied, mēģināt iedomāties, cik tas būtu atbrīvoši, ja man, ja man nebūtu savu pašlološanu, vecā pašlološanu. Tu viss, neviena problēma nebūtu vispār. Bet viņas nerada e, ciešanas. Es atceros, Lama Ješi par to par runāja. Viņš teica, ka, kad bodhisattva redz, ka kāda būtne cieš, viņam automātiski tad ir, rod, rodās, nu ir jau, bet var nu, kā pastiprināt, nu, e, ja vienkārši nu, specifiski uz to būtni viņam rod, rodās uh, ehm, e, līdz, līdzjūtība, bet tas rada viņam svētlaimi. Tad tas nav tā, ka viņš priecājās par to ciešanu, bet tā, par, tā, par to, ka, to, ka cieš otrs. Bet tā, tā līdzjūtība rada viņam iekšēju svētlaimi. cilvēki. Tas nav. um, <laughs> ehm, nē, tā, tas, kā saka, tas, tas ir, ir grūti, varbūt grūti saprast. Tāpēc, ka mūs, mūsu, mūsu priecāšanās un, un laimas sajūta ir viss saistīts ar pašlogošanu. Un nu, mums tas ir pārāk svešs, kā, kā tas varētu būt. Bet interesanti ir padomāt par to, mēģināt iztēlot, kā tas varētu būt. Vien, vienkārši mēģiniet, kā tas būtu, ja man nebūtu pašu, ka viss atkristu vienkārši. Viss tā, tas, tas saspringums, tas, tas, tas, tas, tas, tas, tas rūpes par sevi un, un par nākotni. Un, ne, ne? Tu atbrīvots no tā. Mm. Tā, labi, tu bodhičatva, e, <laughs> bodhičatva, <laughs> bodhisattva, um, bodhisattva, labi, viņam ir e, bodhičita, nu un tad, ko, ko darīt? Viņam ir bodhičita, bet viņš nav buda. Viņš ir ļoti ierobežots, ko viņš var darīt citu labā. Tad, e, ko bodhisattva dara, ir e, trenējās sešās pilnveidošanās. Varbūt galvenais, ko te uzsvērt, ir, ka tās pil, viņas saucās pilnveidošanas, tādēļ, ka šās, ši, šitās sešas prakses e, veids, e, kā saka, katra saistīta ar pārējām piecām Un galvenais, tad te varētu teikt, ka viss ir saistīts ar gudrību. Tas ir bodhisattva eh, trenējās ar devību, ētiku, pacietību, neatlaidību un koncentrēšanās, tukšumu, eh, izpratnes, um, kontek, jā, jā, būs labi, jā, kontekstā. <laughs> kontekstā. Mm. Devība. Un tāpēc bodhisattvas no sākuma e, savus īpašumus, trenējās atdot īpašumus e, vēlāk savu ķermeni, Un tur džātika stāstos, kā, kā Šakimuni, Buda, kā Bodhisattva, atkārtoti, ne tikai vienreiz, ziedoja savu ķermeni. Man labāk, labāk patīk, ka tas bija kaut, kāds, nu, kaut kāds karāls vai kas, un viņam, es neatceros tos apstākļus. Bet viņiem lika ziedot kaut kā e, locekļus, ja? un tad nogriez. Un tad, un tad viņš teica, lūdzu, ja? un tad nogriez vienā loku, otru, kā, abas kājas, nu beigās tad vēl nebija apmierināts. Un tad, tad arī galvu. <laughs> Без договорилар. Нет. Met... Dat zag Hm? Zag devība etika, tad eh, devi, devība jābūt, kas saka, etiskai. Kā? Etiskai. Ar pacietību. Tādā gadījumā. Nu, viņš nepalika, viņš nepalika dusmīgs, kad, kad tam karālim nekā nepietika, ka, viņ, ka viņš bija zied, ziedojis jau savus locekļus. Viņam bija, viņš nepalika dusmīgs. То есть она Батанем. Вайгал Батанем Алиту. Tad eh, pacietība, neatlaidība, arī, ka to dara ne tikai vienreiz, atkārtot, mūžu pēc mūža. Mm. Koncentrēšanās. <laughs> Un nu, viņš nedomāja par ko citu. <laughs> Tā ir laikā. Nu, kā viņa futbola komanda, komandai iet? Ja tas bija sestdienas pēcpusdienā. Apzīmējums futbola komanda bija zaudējusi. <laughs> Jā, jo tas viss ir uh, tukšuma izpratne. Izpratnes kontekstā. Ka tas Ehm, tas, kas tiek ziedots, tas, kam ziedo, un, un tā ziedošana eh, ir visi tukšs, visi tukšums. Kad eh, viss ir it kā ilūzija. Um, mm -hmm. Ehm, tad vēl interesanti padomāt par to, bet kāpēc? Un kāpēc vajag treniņus? Kāpēc, kāpēc nepietiek ar gudrību? Kāpēc vajag seši, tās sešas pilnvedošanas? Lai sasniegtu apgaismību. Kāds zin? Ko lūdzu? Bodičita jau ir pirms sāka. Citādi tās nebūs pilnveidošanas. Nebūs tur nebūs, nebūs Mahajāna, ne, nemaz nevar ieiet Mahajānas ceļā bez bodičītas. Bodičīta jau ir, bet kāpēc vajag tās sešas, piln, kāpēc jātrenējās tās sešas pilnveidošanās? Jā. E, Dharma kāja, tas ir Budas e, apziņa. E, sasniegt uh, nav tik grūti. Uh, rūpjākie šķēršļi jau ir uh, attīrīti uh, tad, kad atbrīvojās no samsāras, kas sasniedz nirvānu. Un nu, tad paliek uh, vēl smalkie šķēršļi, kas ir šķēršļi vis, viszinošanai. Um, ehm, bet kāpēc sutras, sutras sistēmā e, prasa trīs kas neskaitāmos uh, eonus, lai sasniegtu apgaismību. Ir tieši tāpēc, ka ir daudz grūtāk uzkrāt nopelnus, lai, lai iegūtu budas ķermeni. Um, tas nenozīmē it kā radīt, kā mēs te redzam, šitādu, vai ne, figūru. Tas ir bišķi smalkāk. Tas ir faktiski tā, lai varētu panākt it kā tādu universālu enerģijas lauku, vai Buda var komunicēt ar, ar, ar jebkuru būtni, jebkurā laikā, jebkurā vietā. Var manifestēt, parādīties būtņa labā, spontāni, jebkur, jebkur, kur ir, jebkur ir būtnes. Mm-hmm tāpēc ir teikts, ka tāpēc tantra vadžajāna ir tik ir spēcīga metode, kā ātri sasniegt apgaismību, tāpēc galvenais, tāpēc ir, ir, tur ir metodika, kā ātri e, radīt e, e, nirmana kāja, samloga kāja, tas ir budas formas e, ķermenus, ķermeņus. tas ir tad veicot eh, um, jā, tad ir praksa tā kā ilūz, ilūzorais, ilūzorais ķermenis uh, un tad uh, eh, džere, ģenerēšanās uh, kas saka līmenis stāvoklis, jā, līmenis pakāpe pirmais, kur vizualizē sevi kā, kā budu, budas formu. Un tad ilūzorais ķermenis, kur uh, strādā ar, ar smalkām enerģijām, ar uh, nu, vadiem, vējiem, pilieniem. Jā. E, tad varbūt beidzam ar to. Tad dažos vārdos tantra, faktiski īstenībā tantra ir, vai vadžrijāna, tas ir tas rats, vadžas rats, nesagrauja, nesagraujamais rats, ja, indestructible rats, nav kaut kas ārpus Mahajānas, Kādreiz saka, ka tas ir trešais rats, ir Hinujāna, Mahajāna, Vajrajāna, bet īstenībā tas ir iekļauts Mahajānā. Tādēļ, ka bez bodičitas, praktizējot tantru vai Vajrajānu, bez bodičitas rezultāts nebūs apgaismība. Rezultāts var būt tā, kā ir viens tekstos viens piemērs, kur cilvēks praktizēja jamantāku, jauks nomira un atzima kā demons ar bifeļu galvu. Izskatījās kā jamantāka, bet bija demons. <laughs> ne, nevis Buda, bet demons. <laughs> Tāpēc, ka nebija bodhičītas. Viņš to darīja priekš sevīm, citiem vārdiem sakot. Um, nu, viņš atzina samsārā, tāpēc, ka viņam, viņš to nedarīja ar, ar tukšumu. Izpratne. Mm. Tad faktiski, kā saku, Vajrajana ir uh, metode, kā bodhisattva var ātri sasniegt apgaismību. Un faktiski Vajrajana ir metodika tiem, uh, um, bodhisattvām, kuriem ir izcili spēcīga uh, bodhičita. Ka vienkārši nevar ciest, nevar, nevar sagaidīt sasniegt apgaismību, tāpēc, ka, ja, ja tas prasīs trīs neskaitim garos eonus, pa to laiku citas būtnes turpinās ciest. ciest. Un viņš nevar to ciest. Ja? Un nu, tāpēc viņam vajag metodi, kā ātri sasniegt apgaismību. Bet par šīm lietām pa, tagad pasaulē parasti <laughs> nedomā <laughs> saistībā ar tantru. Tikai to, met, to metodiku. Par to interesanto metodiku un, e, kā saka, egzotiku, ezotēriku un egzotiku. Bet īstenībā Ir tā, un tāpēc tā arī sauc, to arī sauc par sla, slepeno mantru. E, jo tās prakses e, bija e, saglabā, ļoti sle, slepeni saglabātas, nodotas. Bet tagad, tagad, tagad ir faktiski ļoti tik, tik maz cilvēki, kuriem ir, kā saka, prerequisites nu, kuri gatavi faktiski saņemt iesvētības un praktizēt, kad, e, ja, ja, ja dzelžaini pieturētos pie tiem noteikumiem, tad faktiski gandrīz tas nenotiktu. Un, un iz, nu, ātri, kā saka, izmirtu tās prakses no šīs pasaules. Un tad tāpēc lāmas tagad to dara tādā daudz, nu, nu, teiksim, grāmatas bibliotekās un, <laughs> vai ne komentāri, tantas, kom, tantiskie komentāri, kuri agrāk bija slepeni, tagad, tos tagad var grāmatnīcās nopirkt vai internetā atrast. Um, un um, nu, ir atļauts gandrīz visiem piedalīties eh, iesviet, saņemt iesvietības eh, un tā tālāk ar to nolūku, kad, eh, ja to neatļaus, tad vienkārši pazudīs tās metodas. Un tad vismaz kaut vai mēs ne, ne, nespējam pareizi izmantot, bet tas vismaz at, at, nu, atstāja pēdas iespējas, lai, lai tad nākotnē e, mēs atkal varētu kontaktēties ar šīm metodēm. Jo faktiski būs tikai cik bija, varbūt trīs no tūkstošiem budas, kas parādīsies pasaulē, kuri mācīs tantru. Šakimuni un vēl divi laikam. Vien, viens saka, viens varbūt, ka būs nu, kad caur kāpa, es nezinu, tas, tas, tas kaut kur vēlu. 900. Kad, kad, kad viņš būs riteņi griez, griezošs Buda, kad varbūt viņš mācīs tantru. Kaut kur tekstos tā laikam ir teiks. beidzam ar to. Teiksim, ar